Kështu që dija e Allahut subhanahu wa taala ka të bëjë gjithashtu edhe me kaderin, me caktimin e Allahut. Prandaj edhe ne sot do të flasim për edhe për disa çështje që kanë të bëjnë me kaderin, me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Siç e dini të gjithë, besimi në kaderin është një prej gjashtë pikave të besimit që duhet të ketë çdo musliman. Është një prej gjashtë pikave të besimit që duhet ta ketë çdo person i cili i thotë vetes musliman. Edhe besimi në kaderin përbohet me katër pika të rëndësishme, të domosdoshme. Këto pika janë të besosh në dijen e Allahut subhanahu wa taala Dija domethënë që njohim me njerëz dhe që quhet dije, ç'kuptim ka. Përkufizimin e kësaj kanë dhënë dijetarët duke thënë që dija është njohja e diçkaje siç është në realitet, ose siç do jetë në realitet, kjo quhet dije. Të njohësh diçka siç do jetë në realitet, sepse njohja e njeriut, njohja ose domethënë lidhja që ka njeriu me njohjen e gjërave ndahet në pesë lloje. Është e rëndësishme domethënë që të përqendroheni pak sepse është temë domethënë shumë delikate, shumë e rëndësishme edhe të hap horizonte të reja në njohjen e Allahut subhanuhu teala. Thamë lidhja e njeriut me njohjen ndahet në pesë lloje. Është e pa lloji i parë është kur njeriu nuk e njeh diçka. Kur nuk e njeh fare diçka. Tash jemi duke folur domthonë për dijen në aspektin si dije që është, jo në aspektin që është cilësi e Allahut subhanahu wa taala, por thjesht si dije. E para është kur njeriu nuk e njeh diçka, kjo quhet injorancë e thjeshtë, injorancë e thjeshtë. Lloji i dytë është kur jo vetëm që nuk e njeh, por e por domthonë nuk e njeh siç është, por e njeh në mënyrë të gabuar. Dhe kjo quhet injorancë e përbërë. Kur njeriu nuk e njeh të vërtetën dhe jo vetëm kaq, por e njeh të kundërtën e të vërtetës. Domethënë, nëse do themi për shembull Kur është bërë lufta e Hendekut? Dikush thotë është bërë në vitin vitin e 4, dikush thotë është bërë vitin e 7. Ose në vitin e 5, dikush thotë është bërë vitin e 7. Ose në vitin e 8. Domethënë beson diçka që është krejt e gabuar. Thotë është bërë në vitin e 8, vitin e 9, në një kohë që ai që nuk e di thotë nuk e di, dhe kjo është injorancë e thjeshtë, kurse e dyta është injorancë e përbërë. Po të ngrihemi, largohemi nga injoranca, shkojmë tek dija, do shohim që dija është njohja e diçkaje siç ekziston në të vërtetë, në mënyrë të prerë. Domethënë ti je i sigurt, ti je i sigurt që profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndenjur në Mekë 13 për shembull. Kjo është sigurie, të cilën ti e ke fituar në bazë të fakteve që ke. Kjo quhet dije. Njohja e diçkaje siç është në realitet. Ndërsa nëse ti nuk je i sigurt në atë njohje që ke, Mirëpo përqindja e sigurisë së kësaj është mbi 50%, mbi 50% e sipër, je i sigurt për atë njohuri që ke, kjo quhet mendim. Quhet mendim. Domethënë që ti mendon se është kështu. Lloji tjetër, e kundërta e mendimit, domethënë kur siguria jote në të dhënë në atë njoh njohuri që ke, është poshtë 50%, quhet iluzion. Edhe nëse dija jote është 50%, domethënë, as po as jo, kjo quhet dyshim. Shikoni pas njëra-tjetrës, dije, mendim, dyshim, iluzion, injorancë. Dhe injoranca është e thjeshtë ose e përbërë. Të gjitha këto gradët tashi, domethënë, na bëjnë të qartë neve se ç'është dija në realitet. Prandaj e shpjeguam gjithë këtë gjë. Edhe ajo që i takon Allahut subhanahu wa taala është vetëm pika e parë, që quhet dije. Ndërsa të tjerat janë virtyte dhe cilësi të krijesave. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allahu subhanahu wa taala ju nxori juve nga barqet e nënave tuaja, ju nuk dinit gjë. Kjo krijesa nuk din gjë. Kjo është domethënë ajo njohja e dijes në aspektet e përgjithshme si dije që është. Tash të kalojmë tek emrat e Allahut subhanahu wa taala, thamë do për do flasim për katër emra. Këto emra janë i pari është El Alim. El Alim në gjuhën arabe është një lloj forme e cila tregon ekzagjerim, nuk kemi për, për qëllim fjalën ekzagjerim, domethënë ta shprehësh diçka në mënyrë të stërzmadhuar, domethënë duke u shtirur. Por qëllimi është me fjalën ekzagjerim, domethënë që për ta zmadhuar, për të treguar që ka shumë dije. Në këtë kuptim. Domethënë që Allahu subhanahu wa taala është shumë i ditur, ky është kuptimi i fjalës El Alim. Gjithashtu El Alam është një formë që tregon zmadhim, tregon shumë, domethënë që jo vetëm që ka dije, por ka dhe shumë. El Alim, El Alam, këto dhe forma në gjuhën arabe tregojnë dijen e shumtë të Allahut subhanuhu teala. Sikurse nëse do ta përmendje dhe për një njeri, mund të thuash el alim, alim do të thotë dietar, kurse kur thua alim do të thotë shumë i ditur. Ose thua alam shumë i ditur. Kjo është domethënë si, si formë që përdoret në gjuhën arabe. Të dyja format të përdorura në Kuran, do t'i tregojmë një nga një inshallah me lejen e Allahut. Ë kemi gjithashtu një formë formën e tretë që quhet el alim. El alim në formën e thjesht i ditur. I ditur, domethënë që Allah subhanahu wa taala është i ditur për çdo gjë. Edhe kemi një emër tjetër gjithashtu i cili ka ka ardhur domthonë nga një fjalë tjetër el khabir el khabir Ka thënë Imam al-Kisai al-Khabir quhet është quajtur Allah al-Khabir sepse ai të tregon ty i tregon ty gjërat me dije të saktë. I tregon ty gjërat me dije të saktë prandaj është quajtur al-Khabir. Ka thënë gjithashtu një dietar tjetër i gjuhës i cili quhet Abu Ali al-Farisi, ka thënë kuptimi i fjalës al-Khabir do thotë i ditur. Këto fjalë të dietarëve na interesojnë sepse ë dietarët janë ata që na kanë transmetuar ne fenë dhe na kanë treguar ne të vërtetën të bazuar në argumentet e Kuranit dhe Sunetit në ixhmanë e të gjithë dietarëve. Gjithashtu thotë Imam al-Khattabi al-Khabir është i dituri i të fshehtës, i cili di realitetin e çdo gjëje. Imam Ghazali ka thënë për këtë emër që Khabir është Allahu subhanahu wa taala sepse ai, atij nuk i fshihet asnjë lajm. Çdo gjë e fshehtë për të është e njohur. Çdo gjë që ndodh në në, në pushtetin e tij, çdo lëvizje, çdo thërrmijë e vogël, çdo lëvizje dhe çdo qetësi është e njohur për Allahun subhanu wa ta'ala, prandaj është quajtur khabir. Kjo është fjala e imam Ghazalit. Kështu që emri i Allahut el khabir vjen në kuptimin el alim, i dituri. Kuptim të ngjashëm, me këtë. Mirëpo, dallimi ndërmjet të dy emrave, el alim dhe khabir, kush është? Sepse El Khabir, siç kanë thënë dietarët, është ai i cili njeh të fshehtat e gjërave. Domethën, kur themi El Khabir, sigurisht e kemi përforcuar më shumë që dija e Allahut nuk ka të bëjë vetëm me gjëra të dukshme, ka të bëjë me gjërat më, me gjërat më të fshehta. Domethën, nëse njerëzit sot sot njohin atomin si gjë më të vogël, që përbëhet nga protone, neutrone dhe nga elektrone, domethënë, dija jonë e përfitron që Allah subhanu wa ta'ala e di të gjitha këto gjëra, bile di dhe që janë më të vogla nëse ekzistojnë këto gjëra, e di Allah subhanu wa ta'ala të gjitha. Ky emër, emri i Allahut El Khabir, është transmetuar, domethënë, na ka ardhë, në Kur'anin e madhëruar, Lejohet që ky emër domethënë t'i thuhet njerëzve, duke pasur parasysh domethënë, dijen e ngushtë që kanë njerëzit, për dijen që kanë. Prandaj dhe Allah subhanu wa ta'ala ka treguar për Jusufin a.s. dhe thot, i tregon dhe i thot mbretit, Jusufi a.s. ixh'alni ala khazain el ardh inni hafidhun alim. I thot Jusufi a.s. mbretit, më vendos mua të pari me pushtetit tënd që t'i drejtoj të gjitha punët e shtetit, sepse unë jam i kujdesshëm dhe jam i ditur. E ruaj, e ruaj domethënë atë amanetin dhe jam i ditur. Ka pohuar vet jam i ditur, alim ka thënë. Inni hafizun alim. Dhe këtë gjë ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an tregon që ky emër lejohet t'i thuhet njerëzve. Duke pasur parasysh domethënë që dija e njeriut qoftë e Yusufit alayhis salam ose çdo kujt tjetër është dije e kufizuar dhe nuk mund të krahasohet domethënë me dijen e Allah subhanu ta'ala. Por kundër është një dije që, që i përshtatet, domethënë llojit njerëzor. I përshtatet llojit njerëzor që mund të ketë njeriu, prej dije. pa pasur domethënë krahasim mes dijes së Allahut subhanahu wa taala e cila është e pakufizuar dhe dijes së njerëzve që është e kufizuar. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala po në suren Yusuf, "Narfa darajat man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Thot Allahu subhanahu wa taala, "Ne ia ngremë gradat kujt të duam dhe sipër çdo të dituri është i dituri." Dhe sipër çdo të dituri është i dituri. Domethënë është Allahu subhanahu wa taala i cili është i dituri për çdo gjë. Emri i Allahut El Alim ka ardhur në Kuran, domethënë na është treguar në Kuran 157 herë në Kuran, shumë. Që tregon edhe vërteton dhe përforcon dijen e madhe që ka Allahu subhanu ta'ala. Ka dhe ajete të tjera, thashë janë njëqind e ca ajete për këtë gjë, kemi emrin El Alim, ky emër gjithashtu është transmetuar në Kur'an 13 herë. Dhe po të shikojmë dallimin midis Alim dhe Alim është që Alim tregon që dija është shumë e madhe, kurse Alim tregon thjesht që Allahu është i ditur. këtë gjë mund ta kuptojnë ata që janë e njohin arabishtën shumë shumë shumë mirë që kanë qenë dijetarë të vjetër, të cilët i bëjnë dallimin ndërmjet këtyre formave. Mbase nuk do të gjesh këtë gjë, domethënë edhe në shumë libra që flasin për emrat e Allahut. Prej këtyre ajeteve kemi fjalën që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Qalu la ilma lana illa ma qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub." Thanë, i thon profetët Thotë thuaj, Zoti im është ai i cili e largon të kotën me, me argumentet e të vërtetës, ai është i ditur i të fshehtave. Allamul Ghuyub. Thotë Ibn Xheriri, po ashtu për emrin e Allahut el Alim, thot Ibn Xheriri, domethënë Ibn Xheriri Taberi është nga dijetarët e mëdhenj që ka bërë librin e, librin e tefsirit, thot innaka anta ya rabbana al-alim, o Zoti jonë ti je i dituri, pa të mësuar dikush. I i dituri për çfarë ka qenë, dhe çfarë do jetë, i dituri i të fshehtave përveç krijesave. Domethënë që vetëm Allahu subhanahu teala i di. Gjithashtu ka thënë Imam al-Khattabi që i dituri që Allahu subhanahu teala është i dituri i të fshehtave edhe nuk e arrijnë dot krijesat dijen e tij. se Ibn Abbas thotë ishim ulur te Ibn Abbas një ditë dhe po na fliste, po na fliste domethënë disa, na tregon hadithe, një të bukur. Një person i pëlqeu këtë lloj gjëje dhe tha Elhamdulillah, ve feuka kul-li dhi ilmin alim. E tha një person Elhamdulillah, sipër çdo të dituri paska një të ditur, domethënë që si u po po lavdëronte dijen e Ibn Abbasit. E i tha Ibn Abbas, ç'e ke këtë fjalë kaq të keqe që the? Sepse në këtë në këtë fjalë që tha ai, sipër çdo të dituri është një i ditur, është ajeti që pamë në suren Jusuf, s'e kishte për qëllim atë person. I ditur kishte për qëllim, është Allahu subhanahu wa taala. I tha, ç'e ke këtë fjalë të keqe që the, sepse i dituri mbi gjithçka është vetëm Allahu subhanahu wa taala. I dituri mbi gjithçka është vetëm Allahu subhanahu wa taala, asgjë tjetër. Gjithashtu thotë Ibn Manzuri, është një dijetar që ka bërë një libër, ka bërë, domethënë një dijetar gjuhe, ka shkruar një libër një fjalor gjuhe të madh, thotë Allahu subhanahu wa taala është i dituri i di atë që ka qenë, atë që do të jetë, atë që nuk është, edhe atë di edhe atë që nuk është, atë që nuk është krijuar akoma dhe do të jetë më mbrapa. Dija e tij është pa fillim, sikurse edhe është edhe pa mbarim. Nuk i fshihet atij asgjë e fshehtë. Që është e fshehtë për njerëzit, për Allahun nuk ka të fshehta, qoftë në tokë apo në qiell. Dija e tij ka përfshirë çdo gjë, të fshehta, të dukshme, të imta, të mëdha, në mënyrë në në formën më të madhe. Kjo është fjala e Ibn Mendhurit. Kështu që dija Allah subhanahu wa taala ka përfshirë çdo gjë. Është dije shumë e madhe. Nuk mund ta arrijë dot mendja njerëzore ta perceptojë dot dijen e madhe të Allah subhanahu wa taala, nuk i ngjan krijesave të tij kjo dije. Allah subhanahu wa taala të dihet plot në e ka përshkruar në në Kur'an disa ajete për këtyre për këtyre ajete ne kemi kanë në Allah subhanahu wa taala të thonë Taha innama ilahukum Allahul ladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma I adhuruari juaj është vetëm Allahu subhanahu wa taala i cili nuk ka nuk ka të adhuruar tjetër veç tij, ka përfshirë çdo gjë me dijen e tij. Ka përfshirë çdo gjë, çdo mund çdo gjë. Mund të mund të perceptosh të gjithë krijesat, duke filluar nga gjë më e vogël deri tek gjë më e madhe. Të gjitha i di Allahu subhanahu wa taala. Në aspektin që ka lidhje me me gjërat që ka lidhje te dija, ndahen disa lloje. Do të thënë në aspektin kohor ose në aspektin e shkrimit. Lloji i parë është dija e Allahut subhanahu wa taala para çdo gjëje, para krijimit të çdo gjëje. Kjo është një fshehtësi si e di Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që ekziston deri pa mbarim. Si mund ta di? Kjo gjë se nuk e percepton dot mendja e njeriut. Allahu subhanahu wa taala di çdo gjë. Në pafillimësi. Edhe kjo gjë nuk e din as melaiket, as profetët, as kush përveç tij subhanahu wa taala. Kjo gradë e dijes Allahu subhanahu wa taala ka të bëjë me me me dijen e caktimit të çdo gjëje. Është çelësi i asaj që do jetë, që do ekzistojë. Është çelësi i njohjes se kush do jenë banorë të xhenetit, xhehenemit. Është çelësi i njohjes së gajbit. Caktimi Allah, caktimi që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në lidhje me krijesat që do jenë deri në ditën e gjykimit dhe më mbrapa. Askush prej atyre që janë në qiej dhe në tokë, nuk e din të fshehtën, përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe ata nuk e nuk kanë për të kuptuar se kur do të ringjallen. Thotë imam el alusi, e imam el alusi në lidhje me ajetin që është në suren Lukman që ka përmendur 5 gjëra të gajbit. Ka thënë, këto 5 gjëra që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në këto ajete, nuk tregojnë se vetëm vetëm këto 5 gjëra janë gajb. Këto janë vetëm si shembull për të treguar që gajbi Allahu subhanahu wa taala është kështu. Por jo se janë vetëm këto gajbi. Ka dhe gjëra të tjera gajbi që nuk i di mendja e njeriut, as nuk i percepton dot, as nuk mund të arrijë dot t'i kuptojë se kush janë ato. Edhe këto gjëra thotë Imam Alusi nuk ka dyshim të gjë që di Allahu shumë herë më gjerë se kaq. Këto janë disa gjëra që na janë treguar ne që janë gajbi. Për Allahu subhanahu wa taala. Kjo është lloji i parë dije se cila është dija përpara ekzistencës së çdo gjëje. Lloji i dytë është dija dija të cilën Allah subhanahu wa taala ka shkruajtur në Lauhi Mahfuz. Ju e dini shumë mirë hadithin që na tregon profeti sallallahu alajhi wasallam që Allah subhanahu wa taala kur e krijon lapsin i thotë atij shkruaj. Thotë çfarë të shkruaj? Thotë shkruaj çdo gjë që do ndodhë deri në gjykim. Të shkruajë 50.000 vjet përpara se të kenë qenë toka. Kjo lloj dije, Allah subhanahu wa taala, shkruan lapsi çdo gjë në mënyrë të detajuar, në filan ditë, do bjerë filan gjethe, do ngordhi filan kafshë, do lindi filan gjë, do bëhet kështu, do bëhet ashtu, në lidhje me çdo gjë, detajet e çdo gjëje. Thotë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Ma farratna fil kitabi min shay." Nuk kemi lënë mangët në libër asgjë, domethënë Lauh Mahfuz. Është shkruajtur çdo gjë. Dhe kjo tregon për madhësinë e dijes së Allahut subhanahu wa taala. Që ai pa ekzistuar gjërat, në pafillimësi i ka pas ditur se çfarë do ndodhi në mënyrën më të detajuar. Dhe prandaj Allahu subhanahu wa taala ka shkruajtur. Edhe krijesat në ato momente kur janë shkruajtur çdo gjë në Lauhi Mahfuz çka kanë qenë? Kanë qenë thjesht fjalë. Një krijesa ka qenë fjalë, një fjalë do bëhet kështu, do bëhet ashtu. Dhe këto fjalë do bëhen më vonë, do bëheshin më vonë ekzistencë me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe me urtësinë e tij. Lauh Mahfuz do të thotë pllaka e ruajtur. Pllaka e ruajtur, kështu ka thënë Allahu subhanahu wa taala librin. Pllaka e ruajtur. Kur themi që Allahu subhanahu wa taala ka shkruajtur dijen e tij për çdo gjë në Lauh Mahfuz që do ndodhi, nuk kuptohet prej kësaj Tash do të kalojmë gjithë të të të çështjes së kaderit. Nuk kuptohet prej kësaj që njerëzit janë të detyruar, se faktikisht do ndodhi si siç e di Allahu subhanahu wa taala, sepse ne thamë dija, ç'është dija? Është ta njohësh diçka siç do siç siç do ekziston në realitet. Kjo është dija, apo jo? Kështu që kur themi që Allahu subhanahu wa taala ka shkruar që filani do bëj këtë, këtë, këtë, këtë, këtë, do të bëjë në filan ditë, do të bëjë një ditë, do të bëjë një Kjo a është detyrim për njeriun që të bëjë punë qia? Jo, s'ka lidhje me këtë. Do t'ju sjell vetëm një shembull të thjeshtë, sepse nuk do nuk do të futem në këtë temë. Meqë ka vend tjetër për t'u sqaruar. Puna e ëndrrave. A nuk i ka ndodhur çdo njërit prej nesh ose nuk keni dëgjuar ndonjëherë që një person shikon një ëndërr? Mund të jetë kjo ëndërr domethënë e qartë, se ëndrra ndahet dy lloje. Mund të jetë ëndërr e qartë që nuk ka nevojë për shpjegim fare, edhe del siç e shikon, ose mund të jetë ëndërr që ka shpjegim. Sido që të jetë, a nuk ka ndodhur ndonjëherë që të shikosh një ëndërr që nuk ka shpjegim është e qartë? Edhe ka ndodhur siç e ke parë në ëndërr? Ose ta ka shpjeguar dikush dhe ka ndodhur siç e ka shpjeguar ai, çfarë tregon kjo? Kjo është një pjesë e asaj që Allahu subhanahu wa taala ta ka treguar ty në ëndërr që do ndodhi kjo gjë. Ti mund të ruhesh, bile ka ndodhur kjo gjë, unë po them diçka që më ka ndodhur vetë mua, ka pas raste. Kam parë një ëndërr dhe di që do ndodhë diçka dhe jam ruajtur prej saj që mos ndodhi ajo gjë, e më vërtet ka ndodhur. Po me dëshirën time. Kjo punë e ëndrrës është thjesht një shembull i thjesht për të kuptuar që caktimi i Allahut subhanuhu teala domethënë ecën në çdo formë. Dhe njeriu nuk është i detyruar. Po me këmbët e veta shkon, me dëshirën e vet dhe kryen atë gjë që është shkruar prej Allahut subhanuhu teala të ndodhë. Kjo është, domethënë, lloji ky është lloji i dytë. Lloji i tretë Kemi të bëjmë domethënë me një lloj shkrimi tjetër, i cili na është treguar në hadithe të sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam, që tregojnë për dijen e Allahut të nderuar për çdo gjë para se të ndodhë. Edhe në veçanti për dijen e krijesave ku do shkojnë xhenet ose në xhenem. Pra na transmetohet dhe kjo domethënë nuk është nuk është në në në nuk ka lidhje me pllakën e ruajtur me leuhi mahfudh, por diçka mbrapa mbrapa leuhi mahfudh. Transmetohet nga Aliu radiallahu anhu se ka thënë shkuam në një xhenaze në Bëkia. Bëkia është një është vend i varrezave, pranë xhamisë së Profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe erdhi Profeti sallallahu alajhi wasallam u ul dhe u ulëm dhe ne gjithashtu rreth tij. Kishte me vete një shkop, edhe hapi një gropë të vogël me të në shkop, me, me shkopin, e filloi për të na fliste. Dhe na tha, çdo njëri prej jush, edhe çdo person i cili, i cili i ka hyrë shpirti prej Allahut subhanu ta'ala, i është shkruajtur vendi i tij ku do të ku do jetë në xhenet a në xhehnem. Allah subhanu ta'ala e ka shkruajtur e di që filani do shkojë në xhenet, filani do shkojë në xhehnem. Edhe është shkruar do jetë fitimtar në botën tjetër apo do jetë i shkatërruar. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. I tha një person o i dërguari i Allahut. E që që ngaqë është kështu, që është shkruajtur çdo gjë. Atëherë, ne ta lëmë punën, edhe të mbështetemi tek libri që është shkruajtur, Mos punojmë atëherë. Kush është shkrujt për xhenet është në xhenet, kush është shkrujt për xhehenem është në xhehenem. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, punoni se çdo kujt do t'i lehtësohet për atë që është krijuar. Çka çka përgjigje domethënë, përgjigje e shkurtër prej profetit sallallahu alajhi wasallam, shumë domethënëse, shumë e bukur që tregon ë tregon me vërtetë domethënë realitetin e çështjes se si janë si edhe se çfarë duhet të bëjë besimtari. Kur ti ta marrësh vesh domethënë që çdo gjë është shkruar, çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? I thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, punoni se çdo kujt do t'i lehtësohet për atë që është krijuar. Pa meditoje pak domethënë. Allahu subhanahu wa taala thamë që Allahu ka shkruar çdo gjë, nga dija e vet që do jetë kështu. Banorët e xhenetit në xhenet, banorët e xhehenemit në xhehenem. A mendon vallë ti se do hysh në xhenet ose në xhehenem pa bërë punë? Domethënë, mendon se do hysh në xhenet pa falur, pa agjëruar? Kjo është drejtësia e Allahut ka vendosur që mos fusi në xhenet atë që nuk që nuk beson, atë që nuk bën punë të mira. Sikurse ka vendosur drejtësia e tij që të fusi në xhehenem çdo person i cili bën punë të këqija. Kështu që prandaj Allahu subhanahu wa taala kur e ka shkruar që një person do hyjë në xhenet, e ka shkruar që ky person do bëjë punë të mira, do i mbyllet jeta me punë të mira dhe prandaj do hyjë në xhenet. Kështu është shkruar. Nuk është shkruar thjesht do hyjë në xhenet me kaq. Mbaroi kjo. Nuk është e thjeshtë. Prandaj kjo kjo domethënë duhet pasur parasysh. Këtë lloj përgjigje që u thashë, këtë shpjegim ua ka treguar profeti alejhi selam shkurt, sa edhe u ka thënë, punoni se çdo kujt do t'i lehtësohet për atë që është krijuar. Domethënë, është shkrujt që ky do jetë edhe për atë që është krijuar. Është shkrujt që do të përmendë xhenin për atë që është krijuar, prandaj do bëjë punë të mira. Dhe për xhenet, prandaj do bëjë punë të mira. Edhe në të kundërtën thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna", ndërsa ai i cili tregohet koprrac. Edhe i panevojshëm për shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa kadhaba bil husna dhe e përgënjeshtron e mohon të vërtetën, fjalën la ilahe illallah, edhe kuptimin e saj, çka përmban ajo? Po atij do t'i lehtësojmë të vështirën, kush është e vështira? E vështira është mund të themi. Gjithashtu transmetohet nga Shufej al-Asbahi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As se ka thënë na doli profeti sallallahu alaihi wasallam dhe në dorën e tij kishte dy libra. Kishte dy libra. Edhe na tha, a e dini çfarë janë këto dy libra? I thamë, nuk e dimë vetëm nëse na tregon ti. I tha, për atë që kishte në dorën e djathtë, ky është një libër prej Zotit të botëve. Ky është një libër prej Zotit të botëve, në të janë shkruajtur të gjithë emrat e banorëve të xhenetit, emrat e emrat e personave, emrat e baballarëve të tyre, të gjyshëve të tyre, i ka përfshirë të gjitha, nuk ka lënë gjë. E tha për librin që ishte në dorën e majtë, ky është një libër prej Zotit të botëve, në të janë shkruajtur emrat e banorëve të xhehenemit, të gjithë, emrat e tyre, baballarëve të tyre, fisëve të tyre, nuk ka lënë gjë pa përfshirë, të gjitha. Kur e dëgjuan sahabët këtë gjë, i thanë o i dërguari i Allahut. Përderisa çështja paska mbaruar qenka shkruajtur çdo gjë. Atëherë pse punojmë? Përse të punojmë? I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu ngjashëm me hadithin e ngjashëm më parë, i tha seddidu ve karibu. Seddidu ve karibu do të thotë synojeni të mirën edhe veprojeni atë. Synojeni, synojeni të mirën thotë dhe veprojeni atë sepse ai person i cili është shkruar për në xhenet, atij Allahu subhanahu wa taala do të lehtësojë që ta mbyllë këtë jetë me punë të mira, edhe sikur të bëjë çfarë të bëjë. Ndërë në mëndi. Thot, sepse atij që e ka shkruar Allahu për xhenet, do të lehtësojë që të bëjë punë të mira në momentin e vdekjes, edhe sikur të bëjë çfarë të bëjë në këtë dynja. Edhe në të kundërtën, edhe një person thot, në të kundërtën domethënë një person i shkruar te banorët e xhehenemit, ai thot, ai që është shkruar prej banorëve të xhehenemit, ai do ta mbyllë me punë të këqija edhe sikur të bëjë çfarë të bëjë gjatë jetës. Allahu na ruajtë. Vallahi ky hadith më shumë i frikshëm besimtarit. Prandaj edhe dijetarët gjithmonë kishin frikë prej këtyre haditheve dhe thoshin përfundimi është ai që merret për bazë. Njeriu punon por si do ta përfundojë këtë jetë Allahu e di. Dhe ne lutim Allahun gjithmonë që të na e mbyllë këtë jetë me punë Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu, Ahmedi, Nesaiu, Sunan al-Kubra, është hadith i saktë. Këto dy hadithe tregojnë për këtë lloj shkrimi të veçantë i cili është mas Lauh Mahfuz që tregon për dijen e Allahut subhanuhu teala lidhur me çdo gjë. Sepse ne thamë që Allahu subhanuhu teala di që çfarë do të veprosh ti, me çfarë do ta mbyllësh jetën tënde, në çfarë do meritosh. E normalisht, Allah subhanahu wa taala ka thënë që xheneti fitohet me punë, sikurse xhehenemi është shpërblim për atë që bën punë të këqija. Kështu që dhe Allah subhanahu wa taala ka shkruar që një person do të bëjë filan punë, filan punë, filan punë, edhe ta mbyllë me punë të këqija këtë jetë. Kjo tregon për dijen e Allah subhanahu wa taala. Kjo është, ha? Varet. Lloji i katërt është që Allah subhanu wa ta'ala i ka shkruajtur e ka shkruajtur caktimin e çdo personi që kur është në barkun e nënës së tij. Që kur është në barkun e nënës së tij, është caktuar risku i tij, është caktuar do jetë në xhenet ose në xhehenem, është caktuar se kur do vdesë e gjëra të tjera. Prandaj transmetohet në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit se ka thënë Na ka treguar ne profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ai është i vërteti i vërtetuar prej Allahut subhanahu wa taala, thotë çdo njëri prej jush mblidhet krijimi i tij, krijohet në barkun e nënës së tij 40 ditë. Kanë lënë shenja dhëmbët e njeriut. Kështu do jetë dhe njeriu në formë, në dhe formë në barkun e nënës. Pastaj, mas 40 ditësh, domethënë 40-40, sa bëjnë? 120 ditë. 40-40-40, 120 ditë. Mas 120 ditësh, që do të thotë mas 4 muajsh, atëherë Allah subhanahu wa ta'ala dërgon melekun, që t'i fry shpirtin, t'i fry shpirtin, t'i hedhi shpirtin njeriut, edhe urdhërohet për 4 gjëra thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. Urdhërohet për të shkruajtur rrizkun e tij, e shkruan meleku, rrizkun e tij, exhelin e tij, domthonë kur do vdesi, punën e tij se çfarë do bëjë në këtë dynja, edhe çfarë do jetë, do jetë prej fitimtarëve në ahiret, apo do jetë prej të shkatërruarve në ahiret. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, pasha atë që nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Dhe njëri prej jush thotë, bën punë punët e banorëve të xhenetit, atyre që do hyjnë në xhenet, derisa nuk ngelet ndërmjet tij dhe ndërmjet vdekjes ose ndërmjet xhenetit, vetëm se një një parakrah, diçka e vogël fare. Thotë atëherë ndodh ajo që ishte shkruajtur më përpara që ky do jetë prej banorëve të xhenemit. Edhe atëherë vepron punë të këqija, derisa në gjendje hyn në xhenem. Sikurse thotë, ndonjëri prej jush mund të bëj punë të këqija derisa nuk ngelet ndërmjet tij dhe xhenemit, vetëm se një parakrah domethënë është në buzë o njerëz. Po vdiq në xhenem, vdiq në xhenem direkt. Mirëpo Allah subhanahu wa taala ngaqë di se çfarë çfarë ka ky person në zemër. Me mëshirën e tij, ia hedh besimin në zemër të personit, Edhe ky beson më në fund të vdekjes do të hyjë në xhenet thotë profeti. Prandaj unë kam dëgjuar një histori të bukur që tregohet që një person në një vend të vendeve arabe muslimane kishte qenë jo musliman. Kishte qenë hindus. Hindus domethënë nga nga India, besojnë se kanë besime shumë të shumë të këqija. Adhurim përveç Allahut subhanahu wa taala me lopët, sa të dush. Edhe shkon të doktori. I jep analizat doktorit, kur shikon doktori analizat e tij, domethënë çuditet fare, merr domethënë vetë gjithë grupin, gjithë grupin e mjekëve për të parë analizat e tij. Analizat e tij duke i shikuar, domethënë në bazë të analizës, në bazë të analizave që kishte ky person, ky duhet të kishte vdekur që para një muaji, jo tash. Të kish vdekur para një muaji, domethënë në një gjendje shumë herë më të mirë se kjo që ishte ky, njeriu vdes. Këtu kemi një çështje në lidhje me dijen e Allahut subhanuhu teala. Ne themi që Allahu di gjithçka dhe dija e gajbit është veçori vetëm e tij. Mirëpo, si mund të shpjegohet? Si mund të shpjegohet që sot mjekët marrin aparatura Eko, e tjera, e tjera, dhe shikojnë se çfarë është në bark, është mashkull, është femër, e dallojnë këtë gjë. Mos vallë do thotë kjo që ata din gajbin. Si mund të bjerë kjo në përputhje domethënë me atë që ne themi që Allahu subhanahu wa taala di gajbin çdo gjë dhe nuk e di atë askush përveç tij. Kjo gjë domethënë është e thjeshtë për t'u shpjeguar. e kanë dhënë shpjegimin të gjithë dietarët e mëdhenj dhe realiteti është që Allahu subhanahu wa taala e di për atë që është në bark të nënës që para se të jetë çfarë do jetë. Kurse mjekët e dinë vetëm në momentin kur kur është krijuar. Mbas të jetë krijuar, domethënë mbas 4 muajsh. Mbas 4 muajsh Mbas t'i jetë fryrë shpirti. Ti vao ti krijuar plotësisht njeriu, atëherë fillojnë njohin mjekët se çfarë se çfarë është ai. Ndërsa përpara kësaj, s'mund ta njohin dot. Dhe kjo tregon më që dija e Allahut subhanahu wa taala, domethënë është vetëm veçori e tij, dhe përpara kësaj gjëje nuk e dinë as mjekët dhe askush tjetër. Që mund të pretendojë se mund ta dijë këtë gjë. Për ne tregon Imam Ibn Kathiri ka treguar në shpjegimin e ajetit që thamë sipër në suren Luqman, që Allah di ka dijen e kiametit. Dhe çfarë do do të veprojë njeriu nesër më pas? Thotë Ibn Kathiri që Allah subhanahu wa taala e di se çfarë do jetë në barkun e nënës. Domethënë nuk e di vetëm atë që është, por çfarë do jetë më mbrapa, mashkull apo femër. Në kohën që njerëzit nuk e dinë këtë gjë. Nuk është më gajb. Po, është gajb për njeriu, domethënë është gajb relativ, domethënë në disa aspekte për njeriu po është gajb. Mirëpo në momentin e parë që ai shikon me eko për shembull, prandaj dhe thonë dijetarët që njeriu kur krijohet në barkun e nënës, krijohet plotësisht, ai nuk quhet më gajb, nuk hyn më në botën e gajbit fare. Ai në botën e gajbit është para se të krijohet. Çfarë do jetë? Do jetë mashkull, domethënë do të jetë femër. Atë vetëm Allahu subhanuhu teala. Nëse po erdhi në këtë botë, nuk është më gajb. Sikur më qenë tash për shembull, çfarë ka mbas murit. Këto nuk e dim ne, ndërsa ai që është atje e di, dhe kjo tregon që nuk është gajb. Dhe kjo është diçka thjesht diçka e mbuluar. Kështu është dhe personi, fëmija në barkun e nënës, është thjesht i mbuluar. Po jo se nuk nuk tregon që është gajb. Prandaj dhe njohja e mjekëve domethënë, kësaj gjëje s'tregon që ata din gajbin Allahu subhanahu wa taala. Lloj 5 i dijes Allahu subhanahu wa taala tregohet me anë të shkrimit të gjërave që Allahu subhanahu wa taala shkruan në natën e Kadrit. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë natën e Kadrit natën e caktimit. Prandaj dhe në mendimin më të saktë të dijetarëve është që nata e Kadrit do të thotë nata e caktimit. Nata e caktimit, sepse në atë natë caktohen gjithçka. Çka do ndodhi përgjatë gjithë vitit? Dhe kjo tregon për dijen e Allahut subhanahu wa taala. Kush është kjo natë? Është nata e Kadrit, por ne thotë Allahu subhanahu wa taala inna anzalna fi lailatul qadr, ne e kemi zbritur natën e Kadrit. Kjo tregon që nata e Kadrit është nata e caktimit të gjërave për gjithë vitin. I tha një person Hasan Basriut, I tha o Hasan, ç'mendim ke për natën e Kadrit? A çdo Ramazan është ajo, kjo natë? Tha po. Pasha Allahu që nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij. Ajo është në çdo Ramazan edhe ajo është nata e caktimit, në të ndahet çdo çështje e urtë Në të Allah subhanahu wa taala cakton exhelin, domethënë përfundimin e jetës, për atë që ka caktuar që do të vdesë atë vit, cakton punën, cakton rrizkun deri në vitin tjetër. Transmetohet nga Said ibn Jubairi në shpjegimin e këtij ajetit, domethënë ajetit që përmend në suren Dukhan, që thotë në të ndahet çdo çështje e urtë, ka thënë, ka thënë Said ibn Jubairi, thotë, prandaj, thotë, ngaqë Allah ka thënë kështu, prandaj, thotë, ti mund të shikosh një person duke ecur në treg, edhe atij i është shkrujtur emri që është prej atyre që do të vdesin atë vit. E është duke ecur në treg, është i hutuar, nuk e di se që, që, që e shkujt. Që pa Allah subhanë të e di, që ati një ditë dhe vi, e dhejtë dhe si dhe këtë ditësh, filan ditë, filan orë, filan minutë. Këtu kemi një çështje që ka nevojë të sqarohet. Kur ne themi që Allahu subhanahu wa taala ka shkrujtur gjithçka me dijen e tij, që do ndodhi më mbrapa. Ç'kuptim ka fjala e Allahut subhanahu wa taala që thotë yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allahu ka shkrujtur çdo gjë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu fshin çfarë të dojë edhe vendos çfarë të dojë. A nuk themi që është shkrujtur, si fshihet ajo që është shkrujtur? Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për punën e rrizkut. Ka thënë se rrizku dihet që është shkrujtur, siç e thamë hadithin më sipër. Edhe exheli është shkrujtur, siç thamë hadithin më sipër. As nuk shtohet as nuk paksohet. Profeti sallallahu alajhi wasallam çka ka thënë? Kush dëshiron që t'i shtohet atij rrizku dhe t'i ngelet kujtimi tek njerëzit, dhe mbas vdekjes së tij, le të vizitoj të afërmit e tij. Kush dëshiron të shtohet risku? Gjithashtu ka thënë hadithe të tjera Profeti sallallahu alajhi wasallam që kaderin nuk e kthen asgjë tjetër përveç duas. Edhe hadithe të tjera që tregojnë që kaderi qenka i lëvizshëm, në një kohë që ne e dimë që kaderi nuk është i lëvizshëm, kaderi është fiks. Është shkruar të gjitha në vend si është si është caktuar. Kush përgjigjja? Përgjigjja shumë e thjeshtë në bazë të kësaj që që u tha në lidhje me shkrimin që ka bërë Allahu subhanahu wa taala, kanë thënë dijetarët, kanë thënë dijetarët që kaderi ndahet në dy lloje. Kaderi ndahet në dy lloje. Kaderi fiks i pandryshueshëm dhe kaderi i ndryshueshëm. Kaderi fiks dhe i pandryshueshëm është kaderi, caktimi që ndodh në Lauhul Mahfuz, në Lauhul Mahfuz, në pllakën e ruajtur. Është shkruar çdo gjë që ndodh në të Nuk ndryshon prej saj. Ndërsa ajo që ndryshon është kaderi që është në duart e melajkeve. Si kaderi që është shkruajtur në barkun e nënës, kur është fëmija në barkun e nënës, ose kaderi vjetor. Kto ndryshojnë. Janë në duart e melajkeve. Dhe mbase një prej urtësive që Allahu subhanahu wa taala ka bërë këtë kader të ndryshueshëm si për të treguar që dijen e vërtetë përfundimtare e di vetëm Allahu as melajket nuk e dinë. Sepse dhe vetë meleku kur i shkruhet që do vdesi filan ditë nuk e di në të vërtetë a me të vërtetë do jetë fiks kjo apo do ndryshohet kjo lloj gjëje. E di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë shejhu Islam ibn Taymije, thotë exheli ndahet dy lloje. Thotë shejhu Islam ibn Taymije, exheli është dy lloje. Ç'do me thënë exheli, exheli do të thotë fundi i jetës. Kur do vi fundi i jetës, fundi i jetës, fundi i jetës së njeriut. Lloji i parë është exhel i pakushtëzuar. Domethënë, në filan kohë do mbarojë. Këtë lloj gjëje e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Kurse tjetri është exhel i kufizuar ose i kushtëzuar, domethënë nëse bën kështu, shtoja, nëse nuk bën kështu, paksoja. Në këtë lloj forme. Prandaj edhe ky është kuptimi, thotë Sheikhul Islam, ky është kuptimi i hadithit të Profetit sallallahu alajhi wasallam, kush dëshiron që të shtohet risku, e t'i ngelë përkujtimi i tij, dhe mbas vdekjes së tij, le të vizitojë të afërmit e tij. Sepse Allahu subhanahu wa taala vazhdon fjalën ibn Taymije, e urdhëron melekun që të shkruajë një exhel dhe i thotë, nëse ky viziton të afërmit e tij, shtoja exhelin. Shtoja domethënë jetën e tij. Kaq, shtoja për shembull 10 vjet. Mirëpo meleku tashi vetë nuk e di, a do i shtohet jeta e tij apo nuk do i shtohet. Di vetëm që nëse ky do vizitoj të afërmit, nëse ky do vizitoj, do t'i shtoj jetën kaq. Domethënë, përfundimin kush e di, e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Tashti del pyetja domethënë kur qenka i ndryshueshëm atë si është shkruar në Leuhi Mahfuz. Në Leuhi Mahfuz është shkruar për shembull, po themi shembull. Ky person Ky person do jetoj, për shembull, nëse nëse ky e ka të shkruajtur tek libri i melajkeve 50 vjet, nëse viziton të afërmit i shtohet edhe 10 vjet, domethënë 60 vjet. Në Leuhi Mahfuz shkruan që ky person viziton të afërmit dhe iu shtua jeta edhe 10 vjet tjera, prandaj ky do jetoj 60 vjet gjithsej. Domethënë përfundimtarja është shkruar në Leuhi Mahfuz. Me anë të kësaj bëhet e qartë që nuk ka kontradiktë ndërmjet argumenteve të cilat tregojnë për kaderin e pandryshueshëm dhe kaderin që tregon që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam se bëhet me dua për shembull që duaja kthen kaderin. Kë kader? Kaderin që është tek melajkët, që është shkruar tek melajkët. Mund shkruaj Allah subhanahu wa taala që ky person do vdesi në filan ditë. Atëherë ky bën një punë të mirë, dhe Allah subhanahu wa taala ia largon atë të keqe dhe e ruan prej saj, ti s'e kupton fare atë. Ta shkurt exhelin, nuk e kupton hiç. Ti po t'i bën punët e mira, Allah Allah ta largon këtë gjë dhe të mundëson që të bësh më shumë punë të mira, ta largon exhelin, ta shtyn, ta zgjat jetën tënde, që të bësh më shumë punë të mira. Prandaj dhe këtu tregon domethënë për vlerën e punëve të mira që ka, sidomos ato që ka treguar vetë Profeti sallallahu alajhi wasallam që ta shtojnë jetën. Edhe nuk është siç kanë thënë disa dietarë që kanë thënë kuptimi është që shtohet risku domethënë ka bereqet. Ajo është me të vërtetë shtesë e vërtetë. Kur viziton të afërmit, i shtohet risku. Si? Atë lloj gjëje domethënë njeriu nuk mund të kuptoj dot. Nuk mund të kuptoj dot në aspektin që sa ka pasur sa do të ketë. Atë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Mirëpo nuk është kuptimi i shtesë e shtesë së riskut siç thonë disa dietar, që qëllimi është të do ketë bereqet në risk. Jo. Ajo nuk është bereqet, ajo është është shtesë reale. Ka të bëjë me çështjen e dy caktimeve që kanë caktimi fiks dhe caktimi i ndryshueshëm. Besoj se është e qartë çështja. Kjo tregon domethënë gjithashtu për dijen e Allahut subhanuhu teala, dijen e madhe të tij, dijen që ka përfshirë çdo gjë. Allahu subhanuhu teala. Lloji 6 dhe se çfarë mëshon. Di atë që shtohet edhe çdo gjë e ka të caktuar me kufij. Ai është i ditur i të fshehtës dhe të dukshmes, edhe ai është i madhi i larti. Kjo është lloji 6. Lloji 7 është dija e Allahut subhanahu wa taala pas krijimit të gjërave. Ju merr juve shpirtin natën, në gjumë se normalisht natën njeriut i del shpirti, prandaj thuhet që gjumi është gjumi është vllai i vdekjes. Se në dark njeriut i del shpirti, një dalje jo e plot, por e pjesshme, prandaj edhe Allah subhanahu wa taala e ka quajtur atë si vdekje. Thot, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar", dhe di gjithashtu se çfarë bëni ju ditën. Dhe më pas kur t'ju ringjall juve, dhe pastaj ju ringjall, po këtu prej prej vdekjes së vogël që është gjumi, ju ngre edhe një herë deri në kohën që ka caktuar që do jetoni. Edhe tek ai është kthimi juaj, do t'ju tregoj ju për çka keni punuar. Këtu tregon për dijen e Allahut subhanuhu teala, Bima akhlafu Allaha ma wa'aduhu, bima kanu jekdhibun, sepse ata nuk e mbajtën besën që i dhanë Allahut subhanu ta'ala, edhe u treguan gënjeshtarë. Këtu tregon që dija e Allahut subhanu ta'ala, ka përfshirë edhe gjëra që do vinë. Është transmetuar një hadith në lidhje me këtë ajet, faktikisht është hadith i dobët, por ne nuk nuk i dhashë rëndësi që ta përmendim, ta përmendim këtë hadith këtu, që tregon shkakun e zbritjes së këtyre ajeteve. Por është hadith i dobët dhe nuk është i nevojshëm ta përmendim. Erdhën tek profeti sallallahu alajhi wasallam dy persona dhe i thanë se që duam të pyesim për dy për çështjet tona. I tha profeti sallallahu alajhi wasallam, nëse dëshironi, mos më tregoni se për çfarë do të pyesni, e do t'ju tregoj unë pse keni ardhur ju të pyesni, e do të tregoj edhe përgjigjen e Ose nëse dëshironi, pyesni dhe t'ju përgjigjem. I thanë jo. Duam ta tregosh pse kemi ardhur. E i tha filanit të parë ti ke ardhur për këtë, këtë, këtë. Dhe ti tha ti ke ardhur për këtë, këtë, këtë. Dhe përgjigja është kjo, përgjigja është kjo. I thanë pash Allahun o i dërguari i Allahut, pash atë që të ka dërguar me të vërtetë nuk ke gabuar asnjë të ndarë. Dhe kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala dije shumë të madhe. Dhe prej kësaj dije i ka dhënë profetit sallallahu alajhi wasallam që të jetë mrekulli që ta besojnë njerëzit. Gjithashtu transmetohet që Umayr ibn Wahb al-Jumahi u takua me Safwan ibn Umayyah dy mushrik në Mekë. Nuk kishin nuk kishin pranë tyre asnjë person tjetër. Edhe kujtuan të vrarët e luftës së Bedrit. Ata person që u vranë në luftën e Bedrit, po i kujtonin u vranë Filani, Filani, Filani, u kap rob Filani. Biles dhe djali, djali i Umayr ibn Wahbit ishte kapur rob. Ishte kapur rob. I tha Umayri Safwanit tha vallahi sikur të kisha një person që më lante borxhet edhe kujdesej për familjen time do shkoja te ky person do ta vrisja. Për profetin po po bën fjalë. I tha Safwani borxhet e tua i marr unë përsipër tha. Me familjen tënde dije se është familja ime, do kujdesem po si kujdesem për familjen time, prandaj ik. I tha do ik edhe do të shfaqem te Muhamedi sikur kam ardhur për të marrë djalin tim që është kapur rob, të paguaj lekët që ta marr se është kapur rob te ky. Shkojnë. Shkon ky. Omer ibn Wahbi kur mbrin në Medinë, e shikon Omer radhiyallahu anhu dhe trembet. Trembet jo për veten e vet, por trembet se mos i bën gjë të keqe profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe e kap për rrobash, e shtrëngon dhe e çon te profeti sallallahu alajhi wasallam. e pyet profetin i thotë profeti sallallahu alajhi wasallam lëshoje. E lëshon i thot profeti sallallahu alajhi wasallam Omer përse ke ardhur? I tha kam ardhur për të marrë djalin tim që është kapur rob te ju dhe të paguaj lekët sa kushton e ta marr. I tha jo, ti nuk ke ardhur për këtë. Mirëpo ti tha një natë ke qenë ulur me Safuan ibn Umejen, vetëm ju të dy, dhe keni folur për këtë këtë këtë çështje. Nuk e ka treguar askujt me urtësinë e tij. Prej këtyre urtësive ne mund të ka gjëra që ne mund të kuptojmë, por ka gjëra që nuk mund të kuptojmë, s'mund të kapë mendja e njeriut. Për se mendja e njeriut është e ngushtë, s'mund të kuptojë çdo gjë. Një po një prej prej këtyre është Se Allahu subhanahu wa taala është i Gjithëdituri. Dija e tij ka përfshirë çdo gjë. Edhe kjo cilësi i takon vetëm atij, sepse ai këtë dije e ka pas pa fillim. Ndërsa krijesat lindin, lindin, lindin edhe fillojnë të dinë gjërat. Prandaj cilësia e vërtetë e kësaj dije kujt i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Plus që njeriu nuk mund ta përballojë këtë dije. E para është kjo cilësi e vetëm vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe nuk i takon askujt tjetër veç tij, dhe kush pretendon kush e pretendon atë mund normalisht del nga Islami, për shkak të argumenteve që po mund të mos i për. Është cilësi e Allahut subhanahu wa taala që duhet besuar cilësi e tij dhe është porta numër 1 për të besuar në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Njohja e dijes së madhe të Allahut të madhëruar. Pika e dytë është Allahu subhanahu wa taala ka fshehur gajbin për t'i sprovuar njerëzit. Sepse njeriu nuk e di përfundimin e tij, a do jetë në xhenet apo do jetë në xhehenem. Me çfarë bëhet? Kjo bën që ai të mund të jetë në sprovë gjithë jetën, ku do jetë xhenet, xhehenem. Nuk është i fiksuar, shpreson te mëshira e Allahut dhe punon përpiqet gjithmonë. që njerëzit me logjikën e tyre nuk munden dot që e kanë të dobët nuk mund ta përballojnë dot dijen e gajbit. As mund të arrijnë ta njohin atë, nuk e përballojnë dot. Prandaj, nëse do të thuhet ty që ti do vdesësh pas një viti. Ta dije me siguri, si do jetosh një vit? A nuk do jetë për ty ky vit domethënë vit i nxirë, vit i zi, sterr, për të menduar se ti do vdesësh pas një viti? Normalisht besimtari, i cili besimtar i vërtetë, do ta presë vdekjen e dhomën. Mirëpo, faktikisht, realiteti domethënë njohja e vdekjes në mënyrë të sigurt, kjo me të vërtetë e shokon njeriun. Andaj dhe Allah subhanehu nga mëshira e tij e ka fshehur këtë gjë, nga ky njeri. Andaj, po tregoj një histori, që na ka treguar një person i cili sot është gjallë, është profesor Kur'ani në Medine. Këtë histori tregon për një person që ai e kishte njohur vetë. Domethënë ndërmjet meje, ndërmjet meje, edhe atij personi që ka ndodhur historia, që është personi, personazhi, personi i historisë, është vetëm ky profesori që e ka treguar prej tij. Thotë ky profesori Tha, kisha një shokun tim, i cili i lutej Allahut subhanahu wa taala për disa muaj rresht, i thoshte, "O Allah, do të më tregosh kur do vdes." Thoshte, o Allah, do të më tregosh kur do vdes. Ja ju është i dobët, po. Është i dobët, i lutet Allahut për gjëra që s'ka nevojë. Për ne të transmetohet që Dhe i thonë, i thoshte njëri-tjetrit, mund, Allahu alem, mund të jenë dy melekë, dhe mund të, Allahu alem, kanë qenë, Allahu e di më mirë, i tha njëri-tjetrit. Ky tha, ky person që është duke tjetër tha, kur do vdesë ky? I tha tjetri, tha, ose i tha, kur do vdesë, i tha, sa do jetojë? I tha sa do jetojë ky? Ky person që në gjumë, tha ky do jetojë 5 vjet, po tash po e them përafërsisht, por normal nuk e di fiks sa ka qenë, por di që ka qenë 5 vjet. 5 vjet e 7 muaj e 3 javë e 2 ditë e 10 orë e 5 minuta e kështu domethënë. Edhe kjo përsëritet 1 2 10 e 20 derisa iu fiksua, domethënë e përsëritën shumë herë të gjithë derisa iu fiksuan në mendje në gjumë. Kur u zgju nga gjumi ai, domethënë u fiksu shumë si dhe o zot kaq, kaq shkurt e paskam pas jetën, domethënë do të thotë pse po qan dhe i mërzitëm, o zot si ma bën kaq jetë kaq të shkurtë jetën time domethënë nëse më gjithë të gjithë marrin tabletë e shkruajti këtë, në filan ditë pra pas në në filan gjë, në faqe do të thosh kaq kohë domethënë pesë vjet e kaq muaj kaq ditë kaq javë, orë E shkruajti të gjithë ka qenë ishte shumë i mërzitur. Domthon nga ana morale ra ra në nivelin zero. Shkoi në shkollë, tregoi profesorit kështu kishte parë më shumë, se ishte mësues. U tregoi domthon atyre shokëve kolegëve të vet që kështu kam parë në ëndërr. Edhe ata domthon nga që e panë që u bë shumë keq në gjendje domthon psikologjike e tij, domthon i dhanë leje, leje. Në dy javë domthon derisa avash avash filloi po e harron atë gjë, po e harron domthon. E ne i shkon si sa rreth dhe vdesën të tërë. E gjejnë atë letrën e tij që kishte shkruar dhe e shikon që ishte qenë fiks po siç kishte shkruar ai. Po. Në gjithë në tarëfën e ti, e ka fëtë filan ti që dhe të kaq, kaq, kaq, kaq, në momentin e fundit që dhe të Ideja e kësaj historie kush është që njeriu duhet t'i lutet Allahut subhanahu wa taala për diçka të dobishme, që ka dobi për të në dynja e ahiret. Jo t'i lutet Allahut subhanahu wa taala për gjëra që nuk janë të dobishme për të. Dhe prandaj pra çështje e gajbit, do diçka që s'e për, s'e përballon dot njeriu. Nuk e përballon dot mendja e njeriut. A nuk e ke përjetuar ndonjëherë kur ti shikon një ëndërr të keq që mund të ndodhi, si friksohesh, si bëhesh, nuk po bën në mendje do ndodhi kjo gjë kur të ep Allahu subhanahu wa taala dhe ndërrend sikur mos e ke ditur fare më mirë. Ta ta ta përjetoj domethënë të keq vetëm momentin që do ndodhë, jo përpara se ndodhë, se duhet jetuar me frikë se do ndodhi diçka e keqe, e kupton? Prandaj domethënë tregon që njeriu është i dobët. Prandaj gjithmonë të lutet Allahu subhanahu wa taala vetëm për gjëra që janë hajër për të të të bënë në botën tjetër. Nëse kërkon Allahut diçka që nuk i takon njeriut, njeriu ngel gjithmonë rob, të shofi Allahu, t'i lutet atij atë që është më hajër për të. Tash kemi një çështje tjetër. Ë, kur themi që Allahu subhanahu wa taala di gjithçka. Di gjithçka, e di para se të ndodhi. Allah na ka treguar në disa ajete kuranore që thotë, për shembull, thotë, em hasibtum en tedhulul xhennete ue lemma jalemilahul ledhine xhahedu minkum ue jalemes sabirin, thotë, a menduat se do hyni, ose Allah vajtë do hyni në xhenet, pa i ditur Allahu ata që do luftojnë prej jush dhe ata që janë durimtarë, Domethënë sikur në momentin e parë një person mund të përfitojë prej kësaj që Allahu nuk i di se kush do të jetë durimtar dhe kush do të jetë dhe kush do të jetë domethënë luftëtar. Qëllimi, qëllimi i kësaj dije që ka përmendur Allahu në këto lloj ajetesh, në disa ajete të tilla, nuk është që Allahu nuk i di, por Dija e Allahut ka të bëjë me ekzistencën e gjërave. Kështu që Allahu subhanahu wa taala nuk dënon njeri para se para se të veprojë. Por dija e tij ka të bëjë në këtë rast me dijen e ekzistencës, domethënë që Allahu e di që kjo gjë do të ekzistojë. Domethënë kur ta di Allahu që kjo ekzistoi, kjo vepra ekzistoi prej jush, ata do të futen në Nuk është qëllimi domethënë që Allahu subhanahu wa taala nuk e di, nuk e di gjërat para se të ndodhin. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala di gjërat, domethënë di ato që kanë qenë, domethënë kanë qenë për ne, sepse për Allahu subhanahu wa taala çdo gjë është masti, që nuk ka nuk ka ka qenë për të. Çdo gjë është masti. Domethënë flasim për ne gjithmonë, di ato që ka qenë, ato që është, ato që do të jetë, edhe ato që nuk nuk është, edhe ato që nuk ekziston, nuk ekziston. Po sikur të ekzistonte, Allahu di se si do ishte ajo gjë. Po na ka thënë Allahu subhanahu wa taala në suren Enam, edhe në të tjera, Gjithashtu thotë Allah subhanahu wa taala në suren Anfal, "Wa law asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Thotë Allah subhanahu wa taala, edhe sikur Allahu t'u japë atyre dëgjim që ta dëgjojnë të vërtetën, ata do t'i kthenin shpinën të vërtetës. Në të vërtetë, u dha Allah dëgjim nuk e dha. Nuk u dha. Por kjo tregon që Allahu dhe sikur t'u japi, ata nuk kanë nuk kanë për ta besuar të vërtetën. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala siç di gjërat që kanë qenë do do të jenë edhe janë, di edhe gjëra që nuk janë, por nëse nëse do të ishin, si do të ishin Allahu subhanahu wa taala i di. Tani çfarë përfitojmë ne prej dijes së Allahut subhanahu wa taala? Ajo që përfitojmë ne është që ne të rregullojmë zemrat tona nga çdo ves i keq që fshihet në zemrën e njeriut, sepse Allahu subhanahu wa taala e di të gjitha. Allahu subhanahu wa taala e di se çfarë ke në zemrën tënde, nëse ke të mirën apo ke të keqen, të gjitha Allahu subhanahu wa taala i di. Nëse ti ke haset për njeri, Allahu subhanahu wa taala e di. Nëse ti ke mendjemadhësi në zemrën tënde, Allahu subhanahu wa taala e di. Nëse ti ke dyfytyrësi në zemrën tënde, Allahu subhanahu wa taala e di. Të gjitha të gjëra i di Allahu i madhëruar, prandaj çfarë do të bësh? do të pastrosh zemrën tënde, t'ia pastrosh atij që është i ditur dhe e di të gjitha. Edhe e di se për kë e ke bërë një punë. Prandaj transmetohet në hadithin e saktë. të cilin e transmeton Ebu Hurejra, thot është një një një prej tabiinëve që quhet Shufej el Asbahi e përmendëm në hadithin më sipër. Thot hyra tek Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, ose thot më mirë hyra në xhami, kur shikoj disa njerëz ishin mbledhur rreth një personi. Dhe pyeta kush është ky? Thanë ky është Ebu Hurejra. Dhe ky është Ebu Hurejra. Edhe u ula përpara tij po e dëgjoja. Ndërsa kur u larguan të gjithë njerëzit, i thashë o Ebu Hurejra. Më trego një hadith nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ebu Hurejra thot, u mendua pak dhe më tha, do të tregoj një hadith tha që më ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë asnjë person tjetër përveç meje me të, kur më ka treguar këtë hadith. Dhe mori frymë thellë Ebu Hurejra derisa i ra të fikët. Po kështu thotë ky tabii. Dhe një për një moment derisa derisa mori veten, pastaj i fati një të gjë. Thot, ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, tre persona janë ata që janë të parët me të cilët do ndizet zjarri i xhehenemit. I pari person është dijetari, ai që ka mësuar Kuranin, dhe lus Allahun e madhëruar që mos jemi prej atyre që janë hipokritë, dhe as prej atyre që janë dy të që kanë dy fytyra, dhe asë ja si kanë për të që kanë të së për si. Do sillet dijetari ditën e gjykimit, Dhe thotë Allahu subhanahu wa taala, çfarë ke vepruar? I thotë o Allah, unë mësova dijen, e mësova Kur'anin dhe mësova njerëzve për hir tënd. I thotë Allahu subhanahu wa taala ti gënjeve, e mësove që thuhet që të të thoshin njerëzit dijetar dhe ata e thanë. Dhe ata e thanë, merrni hidheni në zjarr. i thotë Allahu subhanahu wa taala çfarë ke vepruar me mirësinë që të kam dhënë. I thotë Allah kam dhënë për hir tënd shumë pasuri. I thotë ti nuk e ke dhënë për hir tim, por e ke dhënë që të thuhet bujar dhe është thënë. Prandaj merreni hidheni në zjarr të xhehenemit. Vanojt. Cilës i treti, luftëtari që ka luftuar në rrugë të Allahut dhe është vrarë në rrugë të tij. I thot, çfarë ke vepruar Allahu subhanahu wa taala, i thot, o Allah, kam luftuar në rrugën tënde derisa u vrava, dhashë shpirtin për ty. I thot, ti nuk luftove dhe as nuk u vrave për për hir tim, por luftove dhe u vrave, që thuhet trim. Edhe kjo gjë u tha, e thanë njerëzit, kështu që ti e more shpërblimin tënd merreni hidheni në zjarr të xhehenemit. Këto gjëra tregojnë se Allahu subhanahu wa taala di çfarë të njerëzve. Prandaj ky do të jetë domethënë në realitet do të jetë për ne një hadith më i frikshëm, siç ishte edhe për sahabët, një hadith më i frikshëm që kur e kujtonin këtë qanin që sa thotë nga Muawiya radhiyallahu anhu shkon ky personi që e dëgjoi këtë hadith nga Abu Huraira Shkon edhe ia tregon Muawi sallallahu alaihi kur në kohën kur Muawi ishte i parë i shtetit. Ia tregon këtë hadith dhe fillon Muawi të qaj, ai sa menduan njerëzit se do vdiste. Dhe i tha, e tha Muawi ka thënë të vërtetën Allahu dhe i dërguari i tij pse. Ata njerëz e kishin kuptuar në të vërtetë, i kishin kuptuar me të vërtetë se çfarë e priste njeriu në botë. e kishin kuptuar me të vërtetë rëndësinë e sinqeritetit, e pastrimit të zemrës. Prandaj vëllezër, një prej gjurmëve, një prej gjurmëve më të mëdha që duhet të lënë në zemrat tona këto emra kush janë? Është pastrimi i zemrës për Allahun subhanahu teala, sepse ai di çdo gjë. Praktikisht ka nuk ka shumë. Ë një çështje tjetër do ta mbyllim me këtë inshallah, me lejen e Allahut dhe më bën hapa për të zgjatur. Është që njeriu duhet të tregohet modest. Duhet të tregohet modest ndaj Allahut subhanahu wa taala, modest ndaj krijesave të Allahut të madhëruar dhe mos mburret me atë që me atë dijen e tij që ka. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka qortuar edhe profetin, një nga profetët më të dashur të tij që është Musa alayhis salam. Thot, thot, thot profeti sallallahu alaihi wasallam që Musa alayhis salam u ngrit dhe po po, po fliste para njerëzve. Dhe e pyetën o Musa, kush është njeriu më i ditur? Kush më i dituri? E tha Musa nuk di, nuk di më të ditur se unë. Atëherë Allah subhanahu taala e qortoi dhe i tha o Musa, përse nuk përse nuk ia dedikove dijen atij që i takon, domethënë mua, sepse më i ditur është Allah subhanahu taala. Por the që jam i dituri, atëherë urdhëroi Musa alayhis salam i tha shko në atë se në filan vend është një person që është më i ditur se ti. Kush ishte Khidri? Edhe thuhet thotë profeti sallallahu alajhi wasallam ndër disa hadithe të gjatë që kur hypën në varkë vjen një zog qëndron në në thep të varkës dhe edhe çukit me sqepin e tij ujin. Një herë ose dy herë i thotë Hidri Musa alayhis salam o Musa. Dija jonë në krahasim me dijen e Allahut është si puna e asaj pikës në krahasim me detin e pafund. Prandaj njeriu domethënë të tregohet modest ndaj Allahu subhanahu wa taala, ndaj ndaj krijesave të tij, dhe mos e shtyj ajo pak dije që ka ai që është asaj fermi që bën një mëno. Duhet të pastrojë zemrën e tij për Allahun e madhëruar, sepse ai e di çdo gjë që fsheh dhe do ta llogarisë për të ditën e gjykimit. Allahu shpërbleftë të gjithë.